radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 512 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arrenca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que avui arriba a la seva edició 512 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya a la taula. Avui estem molt ben acompanyadis. El primer a ser presentat, aquest que ens a tema zarranganos espectacular si aquest que ens toca les màquines infernals de mil amors, i ens fa aplicacions i el que li faci falta, i les tissuretes i aquests ditets màgics que té, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Epa, què tal? Doncs pues jo bé. molt bé. Hosti, tu, la setmana passada va ser espectacular, eh? Un, un programa el millor de l'any. Presentació en directe, eh? Fas, fas bé de dir-ho perquè va ser, va ser tremendo, tremendíssimo. Home, home, tenim el, el nou grup preferit de tota la penya sí. punk rocker del Vallès. Sí, mm. grup fetitxe a partir d'ara d'aquí del programa i, de, i del Vallès sencer, aquest All Cru, Ojo, eh? que van passar per aquí, va passar el Ricky, el Joan i la Triqui, ens ho vam passar molt bé, amb una entrevista molt sucosa. Em faltava amb... un d'ells. Però... Sí, faltava el, el, el Sergi, Sergi, Sergi, el Sergi faltava i, i la veritat és que l'entrevista molt sucosa, molt, molt guapa, i ens ho vam passar, bueno, vam estar regalades tota l'estona. I tant. El Joan, el Joan fent de les seves meravelles, que ell sap fer, i la resta del grup que, que, que se en mogollon. Va, una, una abraçada a la gent del cru, clar que sí. A la seva banda, una que feia dies que no passava per aquí, però que tenia moltes ganes de tornar-la a trobar, un altre tiro fijo, un altre que fa reventar els fonaments de Can Capablanca amb cada tema zarranga en el castell de la Xistera, directa des de Barberàs, la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Hola, molt bé. Aquí estem. Molt bé, molt bé, amb ganes. i... Gràcies. <laughs> Sí, a més, estava recordant ara que l'última vegada que vaig fer programa va ser a duo aquí amb el Ricky. Colza, colza. Colza, colza, que tu no vas poder venir. Estava... De fet, et vaig et vaig robar el lloc, eh? Ben fet, ben fet, tu sempre, tu, <laughs> tu roba. Em vaig empoderar. <laughs> tu roba. Ben fet, ben fet, per tenir-nos cara a cara. Clar que sí. Sí, sí. Molt bé. Últimament m'esteu acostumant a... Un... La setmana passada, mano mano, mano. A los dos, eh? Sí. No sé, dijous que ve... No, dijous que ve no. No, dijous que ve no. Però un d'aquests que... duo amb el Manolo. Quan vulguis Manolo... Eh... <laughs> És que jo anava una mica per, per aquí on anaves tu, ara més tecles, i, i és a dir una miqueta el que passarà d'aquí a uns dies. D'aquí uns dies no, no farem el dijous, no farem programa, el deixarem per divendres, el farem a Calafou, que és un espai eh, eco, ecoindustrial i postcapitalista que està per la noia, i que tenim moltes ganes d'anar i que ens expliquin el projecte Els i de... mítics Calafou, o sigui, sí. porta aquest espai, porta un munt d'anys, foten-li canya. Farem un programa, farem el programa Dins d'una església? A una església, <laughs> efectivament. Així serà. Ens podem cagar en Déu tal qual. Mm. Eh, sí, o sigui, en propietat. Amb eh, propietat. I... A més, amb l'eco pertinent de les esglésies, no? És que ha de ser epic, tio. Tinc, tinc moltes ganes de, de catar-ho, això. Tu podràs vindre? No. No, me cago. No, no, no, no. Sempre me les perdo, jo. Hem de segrestar alguna jefa o algo? Com... <laughs> No, és que, o sigui, el més fort és que mm, jo m'he muntat un cap de setmana d'aquests que no em puc muntar mai, i marxo ah. divendres al migdia quan plegui de la feina, Hosti. agafo coses i marxo. I és, amb, és a Berga. Ah. Però és Llavors que... jo estava pensant, potser puc parlar amb aquesta gent de fer visita allà a Calafou. Ojalà. El que sí que podràs fer si vas a Berga és escoltar-nos en directe per l'FM. Ah, és veritat. <laughs> és veritat, és veritat. Just. I si vas a l'Ateneu Libertari, que és on hi ha la ràdio Pinsania, ràdio Pinsania on sonem per FM, Allà te pots fotre una birra artesana que tenen de la subversiva que les fan a Calafou. Hòstia, vale? O <laughs> Plot sigui, twist. Tanques el cercle, eh? Pots, sí, sí. Pots no estar al programa, però està mm, va, lo més dins del programa possible. O sigui, fent una birra com les que ens farem nosaltres i escoltar-nos per FM. Des de sí, sí. Berga. Ojo, ojo, ojo, eh? Ojo. ojo Però és que la cosa, no malament, és que no. la cosa no acaba a Calafó. No, no, ni molt menys és que la setmana següent, dijous dia 3 d'abril, agafeu agendes perquè si no patireu les conseqüències. Al loro. Presentació de Cantando las 40, sencer, el nou treball d'Erpizu, aquí, al Pim Pam Pum, amb entrevista. entrevista. Aquesta sí que puc venir. Entrevista telefònica, no? Sí. Sí, estarà sí. Des, des de sí, Cais, sí. Des, des de, de Chiclana, Chiclana estarà i tenim unes ganes terribles de, de, de que el nostre col·lega es trobi bé. Està pugui... millor ja o que de, bueno, de l'esquena? Està, està millorant, està millorant, bueno. però és una cosa molt delicada i va, bueno, ell, ell ja vol que surti, ell ja vol que la gent el pugui escoltar, ell, ell ja vol. Clar, deu fer, deu fer un munt que el té allà gravat o... Ell s'estarà estará comiendo las uñas, pobretico mío. I res, des d'aquí una abraçada a Arpizu, el 3 d'abril, aquí per a tots vosaltres, cantando les 40, amb, amb ell, que ens explicarà pues, una miqueta com, com ha fet les cançons i el procés de creació, totes aquestes coses que sempre preguntem. Que de fet, ara estava pensant, em sembla que és el dissabte que fan l'evento aquest solidari. Mm. Pel Pizu. Pel Pizu. És veritat que havíem muntat unes jornades o uns sí. concerts o alguna cosa. Em que és aquest dissabte. Sí, diria que sí, uh, que era el CSO el Trencalós, sí, em sona, em sona que... També, que, que també em sona això que dius. Mm. Bueno. Vale, pues, eh, anem a, eh, amb Feta la dedicatòria. la introducció, sí. anem a començar... Anem amb la dedicatòria, si us sembla bé. Vinga. Avui tenim una dedicatòria, després tenim un, un, un comentari que us farem. O sigui que avui la cosa va, va bé i malament alhora, perquè hi ha coses que són molt guais i coses que no són gens. I, i com que totes ens toquen de ben a prop, doncs comencem amb, amb comencem una amb les bones comencem de, amb les bones i després notícies. ja anirem fent. I tant. Comencem amb la dedicatòria i diu el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a la nova campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo més cooperativa, més casal, més lluites populars. Campanya encetada per l'espai de cuina i cultura de Can Capablanca. Després de 15 anys de projecte cooperatiu a l'antiga nau industrial situada al carrer Comte Jofre de Sabadell, toca continuar avançant i transformant i per això ens cal esmolar les eines de treball i de l'espai. Estem molt il·lusionades amb un nou equip humà renovat, amb moltes ganes de seguir cuinant revoltes futures, per això volem millorar l'espai, fer-lo més còmode, sostenible i de proximitat. En definitiva, un espai reformat per continuar transformant la nostra ciutat i que es basarà en les següents propostes. La primera, una millora generalitzada de l'espai de bar-restaurant que era una antiga nau industrial tèxtil, aconseguint més eficiència energètica, millorant equipaments i tancaments, més i millor il·luminació i millorant finestres i, enllumen i enllumenat. També una reforma de la barra per fer-la un espai còmode i agradable per socialitzar, alhora que es prioritzi productes artesans... Mira, artesana. Espai uh! I de proximitat, passant per la cervesa artesana, com deia, enfront de la comercial, mm. com a producte central, així com a productes locals, també canviant l'aigua embotellada per aigua a través d'osmosis. Una actuació de la cuina per poder cuinar més eficientment, de forma més saludable i sobretot més còmodament per a les treballadores de l'espai. Una optimització de la sonoritat de l'espai per fer-lo menys sorollós i més afable quan bull de gent. I en definitiva, fer uns passos endavant per posar l'espai al dia i poder fer molts anys de més casal, més cooperativa i més revoltes futures. Les aportacions van des dels 10 pavos fins als 1.000 i totes les recompenses tenen a veure amb el bon menjar i el bon beure. Des del Pim Pam Pum us encoratgem a que participeu d'aquesta campanya per tal de fer de casa nostra, a Can Capablanca, un lloc encara millor. Olé, tio. Jo ja ho he fet, què voleu que us digui? Jo va sortir el primer dia que de trep acá i... Jo encara no he comprat perquè vam veure, perquè amb l'Eli estava mirant, a veure què, què fem, quins agafem, i no es pot comprar tot alhora. Per exemple, si vull un tas de cerveses i el menú degustació, no ho puc comprar tot alhora. He de Però fer hauries de fer dos... Primer un i després un altre. Ah, clar, perquè són recompenses individuals. Ja. Bueno, però després també pagues els gastos de gestió i no sé què. Ja. Ah, Pensava vale. fer-ho tot, a, tot del tirón i no es pot. Mm. Ja. I llavors van dir, bueno, doncs ja ho farem, ja ho farem bé. Però sí, sí, el, el tas me pillaré fijo el, el menú degustació per la inauguració, que serà un bon... Cling, cling. Tu també, no? I després lo de les cerveses artesanes amb tapes de la casa. Això és, un, un tas de cerveses i tapes. Això és segurament el que es pillarà la Noé, que encara no ho ha fet, però, però també... Ah, estem igual, estem igual. Sí, sí, sí. Va empatat amb la Noé, de moment. <laughs> però sí, sí, correu, perquè tot té eh, números limitats mm. d'existències i, i hi ha coses superxules, com, per exemple, parlant de cerveses artesanes, un, un tour per pots anar a la fàbrica de la cerveseria Montseny, mm. vas cap allà i te fas degustació, t'expliquen sí. tot el procés. També hi ha, hi ha àpats al, al Boira Baixa, si no estic equivocat. Que... A diferents restaurants, sí. I, de, i no només a Sabadell, sinó que hi ha... A Manlleu, per... a... sí, sí. Al País Valencià també, a Benimaclet, em sembla. Que guai, que guai. No, no, no la eh, feu-li que... feu una ullada al goteo aquest, que, que val, xoca. val molt la pena. Hi ha un munt de coses que si no us en agrada una, us agrada l'altra. I tant. Hi ha per triar i remenar. A més, és molt guai perquè és un espai de cuina i tot té a veure... O sigui, no hi ha la bossa o la xapa o la samarreta, no han fet res de merchant. Tot és perquè mengis i beguis. I, beguis. I tu passis molt bé. I tant. I Molt bé, la veritat és que des d'aquí... Per grups, individuals, mm. hi ha totes les... Bueno, hi ha, hi ha la de mil pavos, que és un, és un dinar popular per no sé quantes persones allà on tu que vulguis. Que et tanquen el casal per tu, no? Sí, sí, sí. Ojo, eh? Això, si, si vols fer un dinar popular pues, un, no? al, si al vols, teu barri... Si, si vols que te'l facin. Que te'l facin. Però si vols organitzar pavos. una festa i tal i no et vols preocupar-te del menjar, pues, contractes a la penya de Can Capa i venen. Rollo catering. Ojo, eh? Com l'equip A. <laughs> Com nosaltres. Com nosaltres, sí. Allà on ens demanen, allà, allà que anem. No, podríem haver sigut una recompensa, també, que anar a casa anem teva a, fer-te el programa. Doncs <laughs> pues sí. Hauria sigut guai. Per la següent Dinamitzem reforma... la teva festa. <laughs> Vale, pues si anem de cara a barraca, anem a, a començar amb la musiqueta. Al final eh, l'ordre que l'has decidit tu, però, decidit però no, no m'ha arribat la info. Mira, jo faré la primera, tu faràs la... la no, eh, la Sadi farà la segona i tu faràs la darrera. Vinga, Sí. Sí? vinga, adjudicau. Vinga. Sí, perquè l'última vegada que vam- estar els tres va acabar la Sadi, perquè ho he mirat, jo aquestes coses soc, com un, soc sí. molt, molt quadradet, soc Toc, toc. quadradet, i aleshores eh, he pensat, pues, avui acaba el Ricky i ja està. Molt bé. Molt bé, em sembla, em sembla perfecte. I jo començo amb Su Altesa comencem. Ara, reverència aquí. Al reverència, eh, efectivament. Tessa feia molt de temps que no passava per aquí la jefaza del rap de, de, de, de, en valencià. Altesa eh, torna al pim-pam-pum, ja que recentment ha tret un tema nou, un tema amb una lletra amb una forta càrrega autobiogràfica. En ell, la, la cantant ens parla dels dubtes, les desil·lusions i el dolor i el desamor que formen part inevitablement de la vida, però que finalment se superen amb lluita i un gran desig de ser feliç. Un tema del que ha afirmat que de vegades és necessari llevar-se les puces per a continuar donant canya. Amb aquesta cançó, Tessa treu el primer avançament del que serà el seu nou treball. Us deixem amb la crac del Musafas i el seu nou tema, Moda Expert. Arranca el pim-pam-pum. pum rimes en els mics. El meu cor partit batecs enèrgics. Escampant la sang porto un kill bill dins. Tantes punyalades que no en caben el dolor. Pecto blanc i negre, bicolor. Plore mentre correc, són llagrimes o suor. No sé si deixar la música o fer altre disc millor. La xelor, recorrem me el pit, arriba al cor. Reina sense corona Eleonor. No me queden forces pa este xoc demoledor de qui te teu esperes, no t'esperes ni un favor. Fins l'amor més pur con les roses florís. Em sento un poc més fort, esborren com el guis Les ganes que tenia, tot això que ara no unís, la meua imatge s'esborra, tinc la veu que dia passat desperta per això me entra en poder ser feliç no és fàcil vida molt desperta cada dia passa i arriba la nit cada dia passa desperta per això me entra en poder ser feliç no és fàcil vida molt desperta soc feliç és esta merda la que m'embotxís tantes ferides que no garantís que puga seguir en peu sentint que em destruís veient com vaig callant i pensant que li divertís és el bombo qui em colpix i al final tot s'aclarís. M'enfronta la fera i al final no m'engolís, però si vos sóc sincera ja voltes que m'aterris Cada dia passa i arriba la nit, cada dia passa desperta, per això me centra en poder ser feliç. No és fàcil vida, m'ho desperta. Cada dia passa i arriba la nit, cada dia passa despert. Per això me centra en poder ser feliç, no és fàcil vida molt despert. Cada dia passa i arriba la nit, cada dia passa despert. Per això me centra en poder ser feliç fàcil vida desperta cada dia passa i arriba la nit cada dia passa desperta per això me centra en poder ser feliç no és fàcil vida desperta cada dia passa i arriba la nit cada dia passa desperta per això me centra en poder ser feliç no és fàcil vida desperta la jefaza del Musafas, Tessa, aquí al Pim Pam Pum, amb aquest mode expert que acabeu d'escoltar, la veritat és que... Fer dies que no l'escoltava no amb cosa pròpia. Sí. Ah, sí, amb col·labores i tal, però no? cançons seves, mm. crec que havia estat una mica parada. Sí, sí, sí. Devia estar ha, recargant ha piles, escrivint o el que sigui. No? Jo crec que això, que, que segurament ha tingut alguna etapa una miqueta més baixa, com tothom tenim, i, mm. i ha fet bé de descansar, i tant de bo s'aixequi més forta i, i, més, més a tope que mai la, la jefa, la nostra amiga Tessa, i des d'aquí una forta abraçada i que tiri endavant, que tenim moltes ganes de que tregui aquest nou treball i que el puguem escoltar aquí al Pim Pam Pum. Molt guapo, amb bona qualitat. És... Molt bé. Era una mica mm. de, de bajona, no? La, el to era de, amb to menor. Sí, sí clarament. Com però... dirien els, els Família Fracàs. Però les seves lletres sempre, sempre igual, sempre sí. afilades i... Guai, guai, mm. guai, guai. L'essència no la perd. Exacte. Saps? Vull dir, més allà, més aquí, de vegades d'un tema, de vegades d'un altre, l'essència, el que és ella, no, no, ho, ho, ho manté. Sí, molt guai, molt guai. És su altesa faci lo que faci. I tant, a sus pies, si no le huelen. Penso que no l'havia escoltat jo mai, aquesta noia. Pues la, és... la Tessa? Sí, mm. segur, segur que sí. has escoltat cançons. O potser alguna col·labo, sí, sí, però... Segur que has escoltat cançons seves. Dones, de Tessa, tu l'has escoltat segur, mil vegades. Ballat, segurament. Sí, sí eh? Sí. <laughs> vale. sí. I, i, I alguna més, però dones, has escoltat la cançó segur. Sí, sí, potser no la ubico, no la ubico. Bueno, pues, tu què? Cap on vas, Sadi? Vas pues tu? això li deia, que me l'ha deixat una miqueta votant. Vale. Jo començo... És més que per una cançó... És que és un poema, vale? però li posen una base. És una col·labo entre Little Jesus, que és un grup de indie rock, indie pop, així i tal, de México, on está nuestra querida Estefanía. Ara Estefania, órale. Órale, carnal. Arribant a Mèxic, Hola. ara. Sí, sí. Cabrona. Qué vaguida. <laughs> La Estefa y sus pericias, es que... Con su, con su dislexia en México. <laughs> sí, sí. Promete mucho. <laughs> sí, sí. Pues es Little Jesus um, Jimena González, que Jimena González és una poeta mexicana i, i llavors en aquest tema eh, els Little Jesus posen la base, fan un, una cançó que tiren així molt pel rotllo surfero i tal i ella va narrant el, el poema. O sigui, no el canta, el narra, però l'integra molt amb la, amb oh. la ah. música. Vale. Llavors, eh, la, la cançó tracta una miqueta de, del que parlava la Tessa, que és de l'amor i de, de lo complicat, Caure, no? I aixecar-se. I aixecar-se, exacte. I ens explica una miqueta una història eh, complicada, mm, intensa, también mm, tira una miqueta para com, és, com, es viu, com es viu l'amor en les dissidències, una miqueta així ho entenc jo. I, i està molt maca, espero que os agradi. fot Ricky, a veure què tal. Esta es la última carta de amor que te escribo, o la primera si tú quieres. Y más que carta es un resto para pedirte que te acuerdes que nosotras nos conocimos en cautiverio, cuando dormíamos en el piso, cuando nos entraba el frío a través de la reja y nunca abríamos la puerta. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo. Para que te acuerdes que nos conocimos cansadas, con la espalda contracturada, y tú ya habías aprendido a bajar las armas por venir de una ternura infinita, y yo tenía la guerra incrustada por venir de una herida abismal. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo. Todas las cosas tienen su ritmo y nosotras estábamos aceleradas. Cuando me conociste ya tenía taquicardia y cuando te conocí tú ya te sentías absolutamente sola. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Yo te conocí cuidando un pedazo de luna enferma al que le hicimos un funeral en nuestro patio. Con una caja de zapatos llena de bugambilias, cavamos con el respaldo de una silla y nos dimos cuenta de lo dura que es la tierra. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo. Por eso te escribo, para recordarte que empezamos como dos cabras en medio del fuego, que siempre fuimos con prisa, porque eso pasa cuando estás dispuesta a poner tu vida por lo que llamas casa porque en esa casa nuestro cuerpo era tan fugaz que mañana podríamos ya no estar. Y no es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo, para recordarte que nos conocimos amenazadas de muerte y que en cualquier momento alguien podría entrar, romper el candado, molernos a palos, pero teníamos fe. No es tu culpa querer tanto, amar nunca será malo, para decirte que creer duele confiar envejece, que te pone de rodillas, que hace que tu cuerpo se ponga en el borde y se deje caer. No es tu culpa quererme tanto, amar nunca será malo. Nunca tuvimos una cita, nos conocimos en fuga con el rostro cubierto. Y tú ya sabes de mí que soy una nube, y yo ya sé de ti que eres un sauce que nunca será un buen momento para dejarnos, porque las cosas que se rompen nunca vuelven a existir. No es nuestra culpa querernos tanto, amar nunca será malo. Tú me enseñaste a no ser una escapista, a observar cómo los gatos viven su dolor y que del amor una no debe arrepentirse. Para decirte que pido por ti como pido por mí y no me arrepiento. No es nuestra culpa querernos tanto, amarte nunca será malo. Vivo mi dolor como los gatos, vivo esta enfermedad de no verte dormir y la entiendo. Para mi propio funeral el funeral de esta cosa rota que se estrelló en la carretera. No es nuestra culpa querernos tanto, amarnos nunca será malo. Entierro otra caja de zapatos, aunque me rompa los brazos por cavar, porque yo no sé salir del amor entera, sino quebrada. Termino como serpiente lo que empecé como cabra. All pues right, all right. Quan has dit la música surfer o no sé què, m'he mm. quedat pensant amb el, com el punk, punk, punk yankee, que se'n diu surfero també, mm. he dit un poema narrat <laughs> en primera ronda amb punk yankee surfero, dic no... No, primer he dit no, indie. No, vale, vale. Però jo m'havia quedat amb allò i dic, no, no pot ser, no pot, dic, ser. no pot ser. Mm. Dic, a veure com serà. I vale, vale, sí que... Sí, sí. El Molt tema guai. es diu cabres, que em sembla que no ho, ha dit, no ho havia dit. Cabres. cabres. No, no ho havies dit que és molt el bé, poema. Molt ben apuntat, clar que sí. Molt guapo, eh? Molt bé, la... Interessant. Sí. sí. La, veu... la música estava guapa i acompanyava bé mm. el, lo que és el, la narració del poema. Ben, ben quallada. Molt bé. Si no arriba molt. a ser una cançó perquè no, no la canta, però tal i com la narra, s'integra molt bé amb la música. Amb la música, sí. O sí, sigui, és molt... Mm. Tal qual. Molt bé, fantàstica la primera bala de la, de la Sadi. Hi ha molta penya que fa, per exemple, el Pro Producto Anterior Brut o, o Folia Trois, mm. que són aquests grups amb els que jo vaig conèixer tot el tema del veganisme i tal, són, van ser les prim els primers inputs musicals. Eh, també són molt de parlar. O sigui, mm. tu, no canta. No, no canta. Recita. Li fot, recita, li fot sí, intensitat. és, és recitar, al final és recitar, no? Sí, és, mm. és guai jugar amb l'entonació, amb mm, la intensitat. Puges el to, baixes el to, mm. no sé què, pots jugar igualment sense fer el ritmillo, claro. la, la cantarella, diguéssim. Correcte. Mm. Això va, va a gustos i, i tot està bé. Cada, cada cosa, cada, cada lletra potser requereix un... o cada idea que vols transmetre, mm. doncs la pots transmetre d'una manera, manera o d'una altra. Totes són vàlides i, i els artistes sabran el que fan. <laughs> sí, sí. I tant que los artistes hagan lo que tengan que hacer. Que facin i desfacin. Molt bé. Vinga, va. Ara em toca a mi. Acabes primera ronda. La meva primera ronda i la meva última ronda, es veu, ho he fet sense voler, però porto un parell de fol·licitants. Avui per dos, eh? Foli! Avui dobleta de fol·licitant. La setmana passada no em va bé, doncs pues mira, avui dos, dos tasses, do, dos bocates de... Seitan, seitan i tofu. El primer de seitan i després l'últim de tofu, perquè, per fer-ho aixa. Us presento a la Kirsten Merlin. Uh mhm. -huh. Sembla que és una artista polifacètica, fa un munt de coses, la, la, la dona, no, no només canta. De fet, lo de cantar és com lo, lo de menos. De fet, no sé ni si és cantant de si té discos com a tal, mm. perquè això eh, que escoltareu és una cançó feta per un, per un projecte, per un, hi ha un videoclip que es diu V for Veganism, i crec que va ser una cançó com expressament per a aquest projecte. Per allò. No sé mm. si era una pel·li o un documental o o varios, És que ara no... Ho estic dient de memòria i no me'n recordo ben bé què era, però bueno, que no sí és... que no té realment un projecte musical... No has extret un disco ni res així, mm. sinó que van fer una cosa molt, molt específica. I això, Kirsten Merlin, us porto The Dark. Som-hi. Dale. mercy on you if I were king or judge. dèiem no, fora, fora de micro que, que era així Molt una èpica. miqueta... Una intensita, eh? intensita. Dark. Sí, és que, sí, sí home, però ja m'agrada a mi també això. Penseu que el, el videoclip és antiespecista, no sé què, doncs mm. hi ha mm. imatges d'orilles i... Parla de la matança d'animals i del patiment i, de, i correcte. dels crits que no escoltem. Correcte, correcte. Llavors, clar, això que us sentíeu, doncs, si haguéssiu estat veient el videoclip, mm. doncs tot conjuga, conjuga més, mm. clar ja hi és a la secció de, tenim una secció de vídeos per la gent que no sapigueu a Trama A la, a la web de, de radiotrama.cat, a la banda dreta, a la columna de la dreta, hi ha la secció de videoclips antiespecistes i videoclips eh, combatius dels nostres. A l'icona del YouTube, no és? Sí. Si cliques a l'icona del YouTube. Sí. sí, sí, sí, hi ha dos... Com a la, al nostre canal de YouTube tenim les, aquestes dues llistes, els videoclips en general, diguéssim, genèrics, i després la, la llista antiespecista que vaig ficant totes les, totes les cançons de la secció allí i crec que sí que hi són totes i si no hi són totes pues, ja les aniré posant però mm. hi són la majoria sí. de fet hi són amb antelació les vaig posar allà primer i després en a, eh, les vaig portant al programa mm. és, és una part de la ràdio que cada poc temps vas tocant perquè veus un vídeo de... jo fa poc vaig posar un, un vídeo d'una cançó que crec que avui porto o sigui que després en parlarem i és guai, és guai trobar bons vídeos i, i poder-los afegir a Radiotrama i que si algú pues, algun dia està a casa i amb la tele o amb l'ordinador diu pues, vaig a veure videoclips així combatius mm. posa la llista del Pim Pam Pum eh? i tens allà un, una llista per, per tot el cap de setmana sense parar. <laughs> Sí, sí. De fet, encoratgem a la gent a que faci cafetes de cafetes musicals, però que posi vídeos ah, i, Pim Pam I només que vagi a, a la web de Radio Trama, allà té uns quants per, per passar. I tant. I tant. Molt bé. Molt bé, ben dit. Anem a la segona ronda. Vinga. Vinga, segona ronda, ja veureu, flipareu. Monshine Wagon és una banda castellsarra d'Euskal Herria, fan bluegrass heavy d'alta velocitat, tot i que la cançó comença molt tranquil·la. Fan què, has dit? Bluegrass, Bluegrass heavy. Heavy. Oh, oh. Vale, d'alta oh. velocitat. De, no em lligava i dic, no pot ser que hi hagi entès això. Segona ronda. També. Fan folk, però bueno, ells... ells però heavy. Però, però bueno, ells, ells diuen que és blue, heavy bluegrass, mm, high, eh, high eh, velocitat, no, high speed. High speed, pues, alta velocitat. D'alta velocitat. Mm. Bluegrass vale, vale, vale, vale. dur d'alta velocitat. La presentació eh, em fa venir el gusanillo promete, de, promete. De, de, de, és, veure, que, veure, és que a tu t'agradaran. <laughs> A veure què és això. Bueno, li agradaran a tothom perquè, perquè ja veureu que, que, que, que val molt la pena. És una banda do it yourself Sempre estan de gira, això, això és impressionant, sempre estan de gira des de que es van formar el 2013, sempre van viatjant amb la seva autocaravana que Hòstia. anomenen El Carro, mm. van per tot el món fent el que més els agrada. Han fet més de 1.500 concerts en 12 anys i en més de 20 països d'Europa i Amèrica. Us portem un tema extret del seu treball Straight from the Mat del 2019, és un tema que es diu Choria Chori, que és com es diu el tema, un tema que es diu Choria Chori, i és un poema basc, per això abans la, mm. la Sadi també me la deixava votant mm. quan ha, ha posat el seu poema. És un poema basc escrit per eh, Josean Anche el 1957. Miquel Laboa, el cantautor, el mític cantautor, Miquel Laboa, el 1968 va crear una melodia adaptada a aquest poema, i amb gran èxit va publicar la cançó a l'àlbum del 1974 Bad Iru. És un tema que dedico molt especialment ara, ara, ara. a la meva estimada Noelia, que sempre que no ve li intento dedicar un, un, sempre? un temazo. Sempre? I, i de vegades me n'oblido i quan me n'oblido aleshores tindrà com el citant dues Doble. tasses aquesta és la primera que li dic a la Noe que si no està aquí li dic una cançó i a mi un fort petonet són Moonshine Wagon i, el seu, i la seva versió del Choria Chori. Chori. Anem-hi. tremenda Moonshine Wagon mm, des de, des de Gasteiz i des de la resta del món, versionant a José Anansé i Miquel Laboa i el seu Choria Chori. Ojo, eh? Molt guai. Molt Quina guai. troballa. Molt guai, la veritat Afegida és que... Afegida a la llista. És una cançó que em recorda sobretot a l'Ander, perquè l'Ander me la va descobrir de la mà de, del Miquel Laboa, d'aquest bueno, aquest poema que va musicar ell en el Bat Iru del 74 i és una cançó que Euskal Herria posa els pèls de punta a tothom i, bueno, i la veritat és que tenia moltes ganes de posar-la i, i que la gaudíssiu. Molt bé. M'ha encantat. Sí, que sí. guai, sí. que guai. Vale, pues després dels Moonshine Wagon anem amb, amb una altra cançonassa. Aquesta segona ronda la continua la mestressa Sadi. Pues jo ara marxo una miqueta d'estil, canvio una miqueta d'estil. Em vaig amb Asina Onde, que són un grup d'Extremadura, de, que em sembla que no han sonat mai al programa. No em sona. No. I la, jo recordaria aquesta no. a la O. Sí. De onde? Sí, és molt això que s'està portant ara d'escriure... De, amb dièresis i diuen onda? O sea, on... Sí, el... On? <laughs> Com els Calif... Ande? pues ahí, a onde? A, la, a onde? A onde? Els o tres Pots quartos bucle, ho fan eh? molt, això. A veure... <laughs> Perdó, perdó. <laughs> No m'ha fet recordar això al programa de la ruïna, que la peña sempre intenta explicar i li van tallar i van <laughs> explican xistes a sobra i la peña que és com, por favor, por <laughs> salir ja de aquí. <laughs> perdó, perdó, vinga. Ja, ja està, ja està. Explica-me-lo. Que això els califat ho fan molt també, que és com escriure en andalús. Mm. O sigui, fonèticament en andalús. En perfecte andalús. Sí, exacte. I, i ja està. Bueno, eso. la cançó es diu Poco quemamos. O sigui, el grup aquest... Eh, Eh, comença la trajectòria el 2023 i treballa en estils una miqueta de reggae, soul, fan cúmbia també, fan rap, hip-hop, mm, toquen una mica de dab també, sí, així bastantes variants, i sobretot ens parlen, amb aquesta cançó ens parlen de feminisme, de crítica social, eh, d'amor a la terra, no? també d'estimar de, d'on vens i d'on pertanys i tal, i la veritat té, té molta força la cançó mm, si hagués vingut el programa que vau fer pel 8M també hagués sonat aquesta tant de bo que em sembla que no està a la llista, a cap de les dues llistes perquè la vaig mm, descobrir després em sembla, ara no me'n recordo bueno, per la tercera a la tercera, sí, a la tercera. cap problema exacte <laughs> i res, espero que us agradi som -hi. ya pisamos pidiendo libertad. Cansada del sistema opresor, aullo a mi manada, torra, brujas, lobas, acompáñenme a la torturem màquines amb això que acabem d'escoltar. Ojo, eh? Mm. Mare Ojo, meua! Uh, uh, uh. Gran descoberta, eh? Impressionant! Banda de rigui de noies d'Extremadura me, me estalla la cabeza. Sí, ara estàvem llegint. <laughs> ¿De on? Perdó, perdó. Tremendo. La primera banda liderada per dones de, de reggae d'Extremadura. Fora micro estaves mirant la, for la formació? Sí. Era eh, percussió, Percussió i bateria, o sigui, els Percussió, dos, eh? eh? baix, veu i guitarra, bateria i DJ, que... sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? <laughs> Sí, sí. ¿Se puede tenir tener algo más? Sí, sí. I això era amb col·labores, no? I això era col·labores amb Chris Soul i Sara Meléndez. Toma ja. Quines veuarres. Sí, la, la veu... Sí, que sonaven, eh? La no, veu no sé és... quin és el de la banda, quines són les col·labores, no t'ho sé diferenciar, però totes la les que sonaven és, eren La veu principal és la que sona més, més soulera, la, que la tinc aquí, Paloma Pasqua, que és la fundadora de la banda. Molt bé. Ja. Que buscava una mica pues, doncs, tenir un espai, una banda mm, de, de dones d'aquest caire també per donar visibilitat. Quina troballa acabes de fer Mestre Sadi, o sigui, a sus pies, espectacular, espectacular, tema zarangano, espectacular trobada i descoberta. Primera vegada que passàvem per aquí pel pim-pam-pum, I, els donem aquest... la benvinguda. Aquesta te la portes Uau. guardant des del 8M, eh? O sigui, fa... Sí? Uah un parell de setmanes ja i que et cremava sí, a, sí, sí, <laughs> sí, sí. Aquí de als fet... estudis s'ha sonat i, i l'hem gaudida. La veritat és que ha sonat espectacular. Em va passar això que, que us he comentat moltes vegades, de, que l'he escoltat ja tant abans de venir al programa que a l'hora de portar-la era com, hòstia, no sé, no sé... No sé si... Però, tu pensa en l'audiència, claro, que sí, sí. si a tu et va molt tant, encara que ara la tinguis cremada, tu suelta-la aquí el pim-pam-pum que... Jo, jo l'he escoltat per primera vegada, ara que l'has posat, i encara... Em, I t'has enamorat. En, encara Hombre, estic flipant. La tornaríem a posar. Encara estic flipant. Això em va passar a mi. Sí, sí. Buah. Molt bé, doncs seguim amb el programa, seguim amb, amb quelcom que ens agradaria no, no haver de parlar, però, però sí, eh, ho hem de parlar. La, la, la passada calçotada eh, es van produir uns fets sí. molt greus i, i s'ha fet un comunicat que es diu la celebració de la calçotada del Can Capablanca en alerta davant un atac preocupant. bueno, pues això, imagineu-vos, no? uns, uns imbècils van, van tirar un artefacte que va esclatar, que va, va fer una deflagració i una, una important cortina de fum i... Per sort no va, que per sort no va afectar ningú. No va tocar ningú. Però, però van tirar cap a la gent. Sí, sí. A, sí, o sigui, a, la a intenció... A l'espai on estava la gent, clar mm. a les 9 del vespre i aquí no passa nada. Vull dir, jo penso que de, una de les coses que... Hem de fer diverses coses. Una, mm, exigir que es, es repari això que aquest atac, que això és un atac, és una agressió. I, mm. I, i per una altra banda, mm, posar la cara de rotllo que volen aquesta penya, estem aquí a, per lo que vulguin. Si, en comptes d'això, que vinguin i ens, i ens, i ens espavilem. Saps què vull dir-te? Que al final... Sí, que ho facin de cara, no? Clar, o sigui, anem, anem a parlar com a mínim. O no, no ho parlarem gaire, no? Però, però sí, sí, mm. que, que, que, que no els hi donarem l'esquena, que els hi donarem la cara i que estem aquí per lo que faci falta. Molta, molta solidaritat a la gent de Can Capablanca, a la gent de, del moviment social, al moviment popular de Sabell, volia dir, de l'MPS. I... Bueno, de fet estan fent ja, estan prenent les, les accions legals pertinents. No? Per... Alerta solidària està al darrere. Mm. Sí. Mm. És que això no és un... Mm. No és que venen i te tiren no una, una botella. Vull sí, dir. sí. Una botella pots estar borratxo, passar per allí i ser tan tonto que se t'acudeix tirar-la. Però un explosiu, vull dir, això és... Es porta preparat, no? És, ho has d'haver preparat amb bastanta antelació. I, ma, I anar amb una intenció clara. I anar amb una intenció claríssima. Sí, sí. No, home, això s'ha de denunciar, però amb totes les de la llei. Mm. Sí. Bueno, una, una calçotada, però, que, que, que va Per sort va ser cap al final, no? I la calçotada va, va poder... Final, bueno, una calçotada que va reunir més de 400 persones i, i es van servir 4.500 calçots. Des de, des de les 10 del matí, més d'una cinquantena de sòcies i simpatitzants treballant pico i pala, pico i pala, perquè tot sortís d'allò més bé. Va ser un èxit, evidentment, un èxit rotund de participació, de, de bona companyonia i de, i de cuina de, de noves revoltes i, i la veritat és que... Que això ja és una victòria, no?, davant és... d'aquests atacs mm. de merda i mm. no? veure que pues, la gent per ve... Per això venen aquí a tirar això i clar, no a, saben que... a qualsevol altre lloc. Clar, exacte. Bueno, no ens podran aturar i evidentment no passaran. Així que queda Ojo, dit... Eh? si algú vol trobar tot el comunicat sencer... Jo i... tota la setmana no me n'havia enterat. Ha sortit, bueno, avui, he, he vist no? aquest matí. Ha sortit avui. avui. Vale. A mi avui arribat... mentre currava, perquè a vegades mentre espero que m'obrin la, la, la porta i no sé què, pues miro el mòbil. Mm. I algo he vist, però no havia tingut temps perquè estava currant i no, no m'hi havia ficat en profunditat. Mm. I ara quan ho has, ho has explicat a, eh, abans de començar el programa m'he quedat de mm. pedra, tio. Mm. Oh, joder. Vale, bueno, pues... Mil ojos. Mil ojos, clar que sí. Mm. Seguim amb més edició 512, dedicada avui a la campanya de micromecenatge de l'Espai de Cuina i Cultura de Can Capablanca, feu-los-hi costat, i participeu del goteo, i ara li toca al mestre Ricky, que Vinga. arriba al final de la segona ronda. Què portes, guapo? Porto una cosa que popeja una mica, però... Bé, m'agrada. Però... <laughs> A mi no m'agrada... No <laughs> sí, sí. Ho celebro. Popeja una mica i no és el, no és el meu, però val molt la pena que ho conegueu. Són Zero Azúcar, són de Madrid, mm, no és una paraula sola amb un... No és contundent. Sí, no. no és contundent, no? Són més zero azúcar, doncs pues, escolta, amb tot, tranquil·litat. Tot i que sí que és contundent, eh? És zero, eh? És, sí, vale, sí, sí, vist així. <laughs> Ni un, eh? Zero rates, zero... No, oh, zero rates, no, pobretes rates que no m'han fet res. Zero fatxes, zero, ara. Ara, zero ara, sucres... Ara. Sí. Sí, som-hi. Vinga, no, no, espera, espera. <laughs> Jardinet? Tira, tira. Jo m'estic perdent. No sé. encara, tira, tira. No he, encara no he ni presentat la cançó. Va, tira, va. A veure, són els Zero Azúcar. Un de, el cantant principal és un dels components d'Accidente. Segur que Accidente la nostra audiència els té més ubicats. I tant. I porta una cançó que es diu No todo va salir bien, perquè això és la realitat. Mm. mm. Tal cual. Està molt bé ser positiu, però... A Cero vegades... azúcar total, eh? Sí. No todo va a salir bien, <laughs> no. penya, no. no. treia vos del cap. Mm. Anem a catar-ho. Anem-hi. verlas bailoteándose es espectacular. No, no ho has vist, això. <laughs> això no ha passat. Sí, ho veuràs. Això no ha passat. Molt xula, molt xula. No Tenen un rotllo raro, però... No todo va salir bien. És, en, és música com en positiu, però amb missatge en negatiu, no? Podríem dir. No, és en positiu perquè... O sigui, quan tot va malament, que vingui algú i te digui tot, tot va bé, tot, tot anirà bé, és com, a veure, hi han situacions vitals que quan algú ve i te diu tranqui, mm. que tot anirà bé, dius... No val la pena. No. Què, collons dius, tio? <laughs> No val la pena. Primer, tu què saps? Què collons dius? Claro. Vull dir, no, no, todavía no. no. <laughs> És que no hi anirà. No, no, o sigui, no sempre tot bien. A vegades està bé també un, el missatge aquest de, de ser conscients de quan les coses van malament, assumir-ho, mm Sí, I actuar sí. en conseqüència, de millorar-ho, si cal ficar-t'hi, perquè claro. dir tot anirà, tot anirà bé, tranquil, tot anirà bé, no, sí, tranquil no, potser, tot potser a... ficar-t'hi, o sigui, ja. <laughs> no tranquil. A la màgia de, de l'univers i del senyor, no?, una mica. Sí. Una cosa és desesperar, eh, bueno, no, sí, no cal sí, desesperar, ja. però mm. tampoc tranquil que tot anirà bé. Deixar-ho córrer. Mm, no sé. Hi ha una dicotomia en, el, en aquesta manera de pensar que no... no mm. sí, Bueno, no sé. No, sí, no, bueno, el típic eh, discurs Mr. Wonderful de... Això, no? Mm, les... Si te si ho aconseguiràs. lo conseguirás. si la vida te da limones, haz limonada y <laughs> estas mierdas. de, bueno, no me toques bueno. la polla, <laughs> ¿no? Sí, sí. Ai. Però pues bueno, sí. Sense ser destructiu, tampoc no, no, no cal no, fer un missatge destructiu. És veritat que hi ha moments però... vitals que, que no pots eh, amagar, que no són ni fàcils ni agradables. Mm -hmm. vale? I això passarà, i et passarà i un vale. dol l'has de viure i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, però també perquè i, i superar-lo després. Que no tot serà bo però la vida. També perquè li, li donem valor a les coses, que al mm. final mm. sigui és, és tot part... O sigui, bueno, jo... al final quan esperes que tot vagi bé en la vida, el, el, la tolerància a la frustració és mínima, no? O sigui, al final qual, qualsevol tonteria que et passi que no no vaya lligada amb, amb Lugo i tal, eh, será como un desastre i una desesperació. Uh mhm. -huh. Llavors sí, també sí. assumir que això, que ja passaran coses dolentes, pues és part de la vida també. Sí. No tot va a salir bé. Claro. Correcte. Cero no azúcar. Al final, cling, al final cling, ens agradarà, eh, aquesta banda. <laughs> ja en portarem alguna més. Ben bona, ben bona. Vale, pues a mi també me l'acabes de deixar una altra vegada més botandito per començar aquesta tercera bé, ronda. Bé, bé, bé. Anem més endavant. Són Eh, em popegis en tercera mas, ronda? Mas pop. Sí. Vale, sí. vale. vale. Però és pop, ja no és, és top. És pop, pum, ja veureu, ja veureu. Són, són molt, són molt aquesta penya. És una penya que... que ui, ui, ui, què és aquest nom? Haureu de seguir de, de ben a prop. Ui, ui, ui. Són ajolotes mexicanos. Mm. <laughs> Sí. Banda asturiana amb seu a Madrid són Olaya a la veu i al teclat, Juan, que és germà bessó d'Olaya a la bateria, Stephen al baix i Lucas i Mario a les guitarres. El seu so va des del punk més boig fins a l'electropop més juganer. Per molt alegre i infantil que sembli la música que fan, les seves lletres són decididament decididament perdó, menys que innocents, amb temes que inclouen fantasies de venjança, relacions amb extraterrestres i una amarga solitud. Us portem un tema que surt del seu àlbum Forever del 2024 i es diu Roses i Espines. Tira'm a la tecles. Dale. Dale. me está Home, ja, això no tenia res a veure amb el meu pop, eh? Mare <laughs> no, no, era com... Mare meva. <laughs> M'has deixat votant bueno. <laughs> no tanto. Bueno, era, era pop. Era pop, era, era pop. pop. però amb una càrrega punk i... Bueno, és que no, té, té unes influències com pop molt... Rock. Pop rock. Pop, sí. Pop, pop molt, molt divertit. O sigui, hem passat d'un pop amb to menor a un pop amb to, major. major. No me, no me jodes. Sí. Totalment, eh? Electropop juganer i el punk més boig. Seria una, una barreja i bastant, bastant ben feta la que, la que fan a Jolotes Mexicanos des del seu àlbum Forever del 2024 i aquest Roses i Espines que acabem de degustar. No confondre amb els Cojón Prieto i los Guajalotes. No, ah. Ajolotes Mexicanos. <laughs> Eh, banda, banda que... És que el Cojón Prieto són bascos, però fan ranxeres, estil mexicà, també. Mm. Això dels ajolotes, què són els ajolotes? Ajolotes és una banda asturiana i... No, però, no, però l'ajolote part... no és un... tipus un pebrot d'aquests Ara... picants? Sí, crec que sí, crec sí. que és això. Ja, no sé. Ja, ja eh? pot ser. O algun animal? Ja sí, sí. <laughs> Ho sé, a veure. No, em sona, em sona lo del ajolote. pebrot. Eh. <laughs> No sé. Ah, no, no, no, és un animal. És un ah. animaló. Bueno, a ver. A veure. És una espècie de caudado de la familia de los ambistomátidos <laughs> relacionado con la salamandra tigre. Sí, sí, sí, sí. Ah, mira. Es una sargantaneta. Pero, oh, Marina. Y y unas hay aletes sí rollo drag no? Oh, oh. es muy cookie. Ajolotes mexicanos. Són cookies. Són cookies peluquis i li foten molta xitxa i ho fan molt bé. Que vale. guapo, tio. Molt bé, Anem molt amb bé. més música de la bona, que ens anem per les branques, pendejos. Ja, <laughs> Ara és el torn de la mestra Sadi. Sí. En tercera ronda tercera. estem en les, en les, en, en les bales d'Equador. Què mm -hmm. portes? <laughs> doncs, a veure, jo vinc amb una banda que sona per segona vegada avui, que són els Statu Quoniam, que els vaig portar... que era una col·labo amb la Masta Cuba, el Pejaguar i tal. Sí, em sona. I ara ja són de Cardedeu, és una banda així de rap, tal de Cardedeu, i ara acaben de treure l'àlbum. Em sembla que va ser el dia 3 de març o alguna així. Que guai. I diria que és el primer homònim de la nit. Homònimament parlant. Homònimament. La cançó és el de se Els de sempre i l'àlbum es diu també Els de sempre. Crec que tenen uns 8 temes o 10 o així. I, i res, bueno, la banda, o sigui, el disc, perdó, eh, ens parla, és una declaració d'intencions eh, d'aquesta penya, que són fills de la immigració, eh, però han triat rapejar en català eh, com a decisió política en un moment crucial també per la llengua. Yeah eh, i les seves cançons pues, naveguen entre la frustració per un món injust i l'esperança de transformar-lo, fent servir l'humor com una, era, una eina d'empoderament. I això, i l'àlbum Els de sempre és el seu primer eh, disc que tenen enregistrat i ens presenten una mica doncs, d'on venen, eh, què reivindiquen i, i què volen fer en, en la música i espero que us agradi molt. Fot-li, Three, two, homes a l'última fila de l'aula. Hmm rebels amb causa, roba de, de, de, meus germans grans, penis dibuixats a la taula, escoltar punk rock i ballar break, aventures a l'estil Finny Jake, entre atacs d'asma i trencar-me el canell, urgències, everybody know my name. La generació més punk i del cau, de la serreta part i al casino ocupat, fa caps i mussols pintats, tope d'amargat a la disco del poble del costat, a la 13-12, a la 13-14, Don Simón i bolo de la gossa sorda, començar a escriure per necessitat, moltes coses han canviat, però som els de sempre, fent el de sempre, però cridant només fort que mai. Amb la nostra il·lusió no es comercia, som els de sempre, fent el de sempre, però cridant només fort que mai. Amb la nostra il·lusió no es comercia no missarem els bruts de la classe B que es van adonar que els de l'alt si falta carre donen pel sac des de ben petits a casa i a l'escola van acabar dits del racó de pensar el passe VIP això ho testifiquen notes a l'agenda no era el camí ni per tu ni per mi però tot això m'importava una merda a casa els papes deien aquí mai falta de res però em sembla que la resta s'esforçava de manera exagerada en fer-te saber que la seva tenia molt més sabem d'on venim, respectem les arrels i mai no varia segons on anem per tant som i estem en família família ens mostrem com som-hi. Som els de sempre, sempre, fent el de sempre, sempre, però cridant-ho més fort que mai. Amb la nostra il·lusió no es comercia, som els de sempre, sempre, fent el de sempre, sempre, però cridant-ho més fort que mai. Amb la nostra il·lusió no es comercia. Som els de sempre però no els d'abans conseqüències de madurar Llei de vida, entrebans, fang a les mans, fes gran Acumulen experiència, riquesa no tant La fucking precarietat Creix la família voltant Queda molt caminat, molt per caminar Molt caminat, molt per caminar En el desembre Molt caminat, molt per caminar Som al desembre Molt caminat, molt per caminar En el desembre volta All right. Molt bé. Tomàs Rimazo, eh? Sí, eh, aprofito per recordar-vos que no ho he dit abans, que aquest dissabte 21 de març eh, fan concert especial per presentar el disc. Els Estat Uconium. Els Estat Uconium, al Teatre Auditori de Cardedeu, amb les actuacions de Nafen i DJ Adri. Molt bé, especial. que guai. Per si algú es vol passar, pues, allà hi seran. Que guai. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs vale. seguim acabant aquesta tercera, tercera ronda. Potser hem acabat ja de popejar entre tots plegats. Podem no sé, eh? començar amb guitarretes i coses així o encara no? Potser sí. Jo crec bueno, que sí. Sí? Bueno, bueno, bueno, tercera ronda jo, per si acaso. Tu diràs. Jo porto una altra banda de Madrid, igual com els anteriors, els Zero Azúcar, però canvi de rotllo totalment. Som Bisnaga. Mm. Crec que tots coneixem el nom perquè l'hem vist en algun lloc sí. on sona d'algo, però jo realment els seguim per xarxes i... Però, sí. no, però no, els tenia, no els havia escoltat gaire. Eh? I, i l'altre dia, ahir, de fet, que estàvem amb la penya de... El, el racó de la bogeria, l'altre podcast que hi ha, l'altre programa que tenim aquí a Radio Trama, Eh, I una de les cançons que van posar al podcast, que en, aquest, en aquesta ocasió el record de la bogeria, de, el, el que sortirà durant aquest cap de setmana, estarà disponible aquest cap de setmana, va sobre vivenda. Sobre vivenda, molt bé. Sí i, i han ficat cançons que tenen una mica a veure i tal, i una era aquesta de Bisnaga, i vaig dir, epa, això, aquesta, deixa'm que me la quedo per el pim-pam-pum, que, que, que m'agrada. Per tant, gràcies als del racó de la bogeria. Clar que sí. I jo us presento una cançó nova d'aquest... Bueno, de l'any passat, perquè és del 2024, mm. que es diu Ahora, el disc, i la cançó en qüestió és El futuro sobre plano, mm. com deia parli sobre la vivenda i per tant la vull dedicar a la, a la penya del Casalet de Terrassa que tenen el desallotjament previst a, a aquest dimarts. Sí. Mm. De fet, hi ha una mani convocada per aquest dissabte. Sí, manifestació en defensa del Casalet i del Calitxet i alhora resposta antifeixista a la presència de Vox al centre de Terrassa. Començarà, serà el dia el dissabte 22 i començarà a les 5 de la tarda a la plaça Creu Gran i totes cap al centre. Les cases, per a qui les habita, aturem el desallotjament. Sempre des del pim-pam-pum tot el suport a la gent del Casalet i el Calitxet, que no, que no, els, que no els trauran d'allà, i tant que no. Pues això, el dissabte la mani, i també hi ha com l'acció aquesta que, que comentaves, no, sí, Sadi? Contra, de... bueno, contra Mani, perquè justament Vox havia, havia convocat també una Mani, no sé ben bé per què era, la veritat. Trobo que van allà a Can Anglada Però... a liar-la. Mm que és el barri. Que on... Qualsevol merda d'aquestes que fa aquesta gent, sí. Sí, sí, sí. I, i, i coincidia justament amb la manida al Casalet. Que serà el dissabte a la tarda i després el dimarts, el dimarts següent, eh, hi ha previst el desallotjament, s'ha convocat a la gent que vulgui donar un cop de mà a, a, les, a les 7 a del les matí. 7 del matí. El mm. desallotjament crec que està... Feien, em sembla. Sí, està previst, em sembla, per les 9, o alguna així, o a les 8 mm. o les 9, però s'ha convocat a les 7, ben d'hora per preparar-ho tot i fer la xocolata desfeta i, mm. lo, i lo que faci falta. Vale, doncs dit tot això, anem a escoltar Bisnaga amb aquest El futuro sobre plano. Mm. All right. Bueno, bueno, <laughs> bueno. Una mica també pobejaven encara, eh? No sé sí. què ens ha agafat a tots avui. Això <laughs> jo parlava amb l'Isma ara, eh? Qualsevol que escolti el pim-pam-pum avui dirà, què coño? <laughs> Però què està passant al pim-pam-pum que fins i tot ha vingut Polloleta? Polloela! Però bueno, Noelia, com estàs? Molt bé. Bona vesprada. Bona vesprada, com va? Bueno, bé, tenia una mica de monillo de que feia temps que no us venia a veure. Clar que sí, que guai. Contenta, amb aquesta rebuda, superbé. <laughs> Quina il·lusió, quina il·lusió, carinyo, molt bé. Molt bé, doncs pues, mm, amb millor companyia encara, si cabe, aquí als mira, estudis de Radio Trama. Mira quina Ei, cara quina se li ha posat a l'Isma. Se li ha arreglat el dia avui ja. Normal, normal, és així. <laughs> és així. Mira, pues ara em toca a mi, no? Quarta, sí, sí. Quarta ronda. Me, me, me la dejáis todas botandito, ¿eh? <laughs> Las fucking bitches. ¡Toma! Fucking bitches in my home. <laughs> Banda mexicana de perras del mal haciendo rocabichi, como ellas diuen, són Ichel Hell, uh, eh, Dastor, Ingrid i Yoyo. Les seves lletres sempre transmeten un missatge contundent de crítica social. Perras, que és com es diu el tema que escoltarem a continuació, és un homenatge a les noies que resisteixen i, pas, i posen el seu cos per defensar no només idees, sinó altres dones principalment dels antiavalots. A més, aquesta cançó és dedicada a les dones del bloc negre anarcofeminista de l'Ocupa Cuba, que van ocupar les oficines de la Comissió Nacional dels Drets Humans a Mèxic el 2020. I jo la vull dedicar a les meves estimades fucking bitches, oh. la Noe, l'Estefa, que no està aquí, que està a Mèxic, i la Sadi. Va per vosaltres, perres! Ole! Endolla-la! Fucking bitches! tus falsas ideas de equidad y un mundo libre. Fucking bitches. Eren les fucking bitches, amb aquest Pua. tema zarrangano, perres, Ojo, eh. brutal, eh? brutalíssima. Reventando micros de, y todo, eh. Lo que acaba de sonar. Madre meva. Fucking bitches, mo, eh? No és fucking, eh, sinó és... Fucking. Fucking bitches. mo i sense la G, al Tal final. com s'escriu en castellà, no? Mm. Fucking bitches, bueno, però en cap fucking bitches. Sí, una cosa estranya. Ja ho, si ho voleu trobar exactament, mireu aquesta estarà escrita... Des de Mèxic. La veritat és que li foten una xitxa molt, molt guapa mm. i tenen un so com molt característic, contundent i, i molt xulo. La veritat és que valen molt, molt la pena les fucking bitches, ben dedicada a les, a les nostres estimades <laughs> fucking bitches d'aquí del Pim Pam Pum, la Noel, l'Estefa i la Sadi. Que... Són de Mèxic i una de les fucking bitches està, està a Mèxic. Mèxic. Sí, sí, és que és... És una, és una bona, màgic. Sí, és una màgic. bona paratura. <laughs> vale, I de màgia en màgia, perquè això no s'atura, això segueix endavant, ara amb una seccionassa. Quina? Obrim la secció Punky Dona. Punky Dona. Arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva música combativa. La protagonista de l'edició 140 d'aquesta meravellosa secció és la Frida, integrant de la banda de hardcore punk francesa Spiruline. La Frida neix el 27 de juny de 1998 en un petit poble del centre de França. Ara mateix estudia un doctorat en Ciències i Geografia a la universitat i d'aficions en té la música, per descomptat, organitzar espectacles, fer fanzines, cuidar els animals i cuinar. I també li fot a l'esport entrenant kickboxing. En l'activisme ens comenta que va començar en col·lectius feministes i queer i que ara també està en un sindicat de treballadors a la seva universitat. És vegetariana que intenta ser vegana, per lo que vol implicar-se més en l'activisme ecologista i antiespecista i la seva ideologia és clarament anarquista. De personalitat ens diu que és una pregunta difícil de respondre. És introvertida amb molta ansietat, però pot ser extrovertida quan se sent còmoda. Té un trastorn límit de la personalitat que no és fàcil de tractar en el dia a dia, però intenta ser una persona amable amb ella mateixa i amb els altres. D'influències musicals en té moltes, des del post-punk, cold wave, fins al metalcore, per descomptat el Riot, Riot Girl Punk, va créixer molt al rave i al free party i també a la música electrònica com el drum and bass, el techno industrial, el gabber, li encanta el pop, també, i l'hiperpop. Hiperpop. Hiperpop. Com Slater, Charlie XCX, Lana del Rei, també, per exemple. I eh, també diu que li agrada molt a l'indi. Quan li preguntem pels grups eh, on ha participat, ens diu que va tocar música amb els seus amics a l'institut, però que Spiruline és la seva primera banda legítima. De records del primer concert, explica que es va sentir molt estressada però estava molt orgullosa del seu treball i va sentir que creixia un fort vincle entre les membres d'Espiruline. Però l'anècdota divertida és que ella feia classes en aquell moment i un dels seus alumnes treballava al bar durant l'espectacle. Després, la seva anècdota personal més, més significant, o més bé el seu secret el seu secret, no tan secret, és que el seu somni absolut és tenir un cavall i un ruc algun dia. I d'anècdotes relacionades amb la música, diu que sempre va pensar que crear i publicar música era impossible. Així que està platòrica per haver-ho haver haver aconseguit. Eh, I diu ella mateixa, això és tan divertit i increïble Finalment, quan li preguntem pels plans de futur, ens respon que ja treballen en nous temes amb la banda i que se sent molt afortunada de poder seguir de gira. Algú que té en ment és aprendre a tocar el baix, potser per eh, participar en una altra banda algun dia. Molt bé. I ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més la Frida i del seu trosset de món que ens ha portat eh, avui aquesta entrevista, us deixem un temazo de la banda Spiruline, eh, banda de metalcore des de França, Rayo Girl Punk acompanyada de les seves companyes Ida, Mae i Tito One. Li foten xitxa, eh? Sí, sí. Canyuki de, de fet, no sabia quina... Perquè ja vaig, port, ja vaig fer també el Punkidona de la Ida. Sí. I em va costar també escollir cançó. Avui us he escollit la cançó de Mosquito, que després us explicaré. Primer vull que la sentiu i després us explico una coseta i sabem que no, no us deixarà indiferents, així que que soni. Delirium ah, Tremens ah, amb Spiroline. Vaya bestialitat. I la veu de la, de la Frida, brutal, seccionassa de la, de la Sadi, 140 de Punky Dona. Què, què, què? Que, que, que, que, que estàvem aquí parlant, no ens ha donat ni temps. A veure, quan hardcoregen una mica, pues, doncs, acostumen a ser curtes les cançons. Sí, sí, si no, bàsicament et quedes sense, cordes vocals, no? Sí, <laughs> efectivament. Molt guai. Moltes gràcies a la gent d'Espirolina i sobretot a la Frida que ens ha, que ens ha apropat una, una setmana més la secció Punquidona. Una... No, digueu, digueu, digueu. Que ens volia explicar alguna més la, la Sadi. Sí, de, sí, de sí. de la cançó en concret, que ara el que estava parlant amb tu de l'entrevista que, ella, que llegia, que parlava de que tenien molta relació amb, en eh, relació amb Penya del País Basc i així, que em sembla mm. que la productora eh, o, alguna de les que els hi porta el tema de festis, ara no ho sé, la veritat, no me'n recordo, però que era del País Basc, i sortia també l'explicació d'aquesta cançó, que us llegeixo literalment el que, ponia, el que posava. que eh, respecto a la canción Mosquito, dice, esta música trata sobre chicos cis de izquierda que dicen ser feministas, aunque sus acciones demuestran lo contrario, y que la usan para tranquilizarse en sus egos o para mantener mejor su poder sobre los demás. Los comparamos con mosquitos que hay que aplastar. Aunque esto no es muy antiespecista, son valores que nos llegan al corazón. Donido, donido. Es que es, un ¿eh? tema, ¿eh? que es un tema, sí, sí. sí. hi ha coses que s'han de dir, sí, sí. encara que costin a vegades per l'entorn on estàs, no? però... Hi ha més postureo del que sembla, no podríem dir. Bueno, sí, molts discursos apresos, també. Bueno. Sí. Important. Important la revisió. I ahir, important... con tot el canyote que li donen elles, I tant. la veritat que bandaza. Molt guai, molt guai, la veritat, això de que París, dèiem. no? De, de pa París. Banda parisenca. A mi la veritat és que m'ha sigut molt fàcil contactar amb, amb ells. Mm. La veritat és que ha sigut fàcil a nivell de xarxes, una penya pro propera, tot i la llunyania de, de París a, a Sabadell hi ha uns quilòmetres, mm. i no, no, al contrari. Des del primer moment, quan vam demanar-ho i tal, sí, sí, i tota la penya que, que, que podia haver participat, vull dir que des d'aquí una abraçada a la gent d'Espiroline i, i un, un odinoi, clar que sí. Mandaza i, i referent aquí al pim-pam-pum. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta seccionassa i aquesta bandassa que acabem d'escoltar, seguim en aquesta edició 512 del Pim Pam Pum, més música combativa, més radiotrama, ara de la mà del mestre Tecles, que portes? No sé qui ha dissenyat l'ordre de les cançons avui, però m'ho està posant complicat, eh? M'ho està posant complicat. <laughs> jo vaig dir com volíeu anar. O sigui, la culpa no pot ser si preguntes... Si, si no preguntes, tens la culpa. Jo, si preguntes, dir, tens culpa. Jo et vaig dir que anava d'una manera, que era tard. <laughs> jo aquesta jo setmana que vens tu molt tranqui avui. O sigui, tu reies al principi en plan uh, que me <laughs> duermo. Uh. No, no, jo he vingut el programa més tranqui de la història, podríem dir. Però tot veure, té remei, tot té remei. També he, de, també he de dir que aquesta punquidona... Me queden tres vales. Podria haver sigut la sisena. Sí, clar, clar, sí, és que, sí, sí, sí, clar sí, Era, per això l'he posat la quarta. Perquè... M'has fet una manolada. Aquí ja, clar, fet una manolada. Feia? Correcte, correcte. <laughs> no podia fer. No, no, quan, es, quan a la toque punquidona que has de llegir un text... Mm tan llarg s'ha de posar tercera, quarta ronda com a cert, molt. Com a molt. Cert. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Si no, la cosa no... Són coses de, de logística del programa. Sí. Vull dir, això, això, això ha d'anar així. Logística humana. <laughs> Vinga, va. Voleu canyuqui? Vinga, va. Vinga, sí. Voleu canyuqui. Ja arribarà. <laughs> no, no, que, que ja ve. Que ja... ja per divendres que ve, no? Us presento una banda que és d'Aragó, canta en... Uita, d'Aragó, eh? Una part en castellà, però també algunes cançons en aragonès, i n'he portat una d'aquestes, perquè n'anava a portar una altra que, que era en castellà, i llavors quan he vist que, que ells mateixos deien a la descripció de, de la banda de que canten en castellà i en aragonès, dic, epa, anem a, anem a mirar-ho, busquem ne alguna d'aquestes, i us en porto una. Portes una cançó en aragonès, en aragonès? al Pim Pam Pum? Efectivament, efectivament. de fet, eh, és una de nova, Segur que en tenen també a discos vells, però em porto una de nova. És d'un disc que encara no ha sortit, crec que és el primer avançament de lo que se suposa que serà el nou disc. La banda en qüestió es diu Au Destí. Au Destí. Au Destí, amb exclamació Au Destí. Com Iso Rai, que també anava amb, amb, exclamació, amb exclamació. Correcte, correcte. Allà són molt d'exclamació, eh? Iso Rai, doncs pues mira, aquesta cançó es diu Ixes Llogars, amb, amb ella també, amb dos L's. Ixes Llogars. Aquells llocs. Aquells eh? llocs, Aquells llocs mm. però en aragonès. Som-hi? Passa, pues. <laughs> A veure què us sembla. Passa, pues. Oh yeah! Ben bona, ben bona, sí. mestre Tecles. Sí. Encara Ai. no Despentino, tot no. arribarà, però, bona puncarrada. però ja no era tan pop, això, no? No, no, era bona puncarrada. Queden dos, eh? Queden dos, però us tiraré de cul a terra. Vinga. Punca, puncarrada melòdica, però ben guapa. També també la veritat és que per la que porto ara crec que quedarà prou bé. I, i molt, molt xula la proposta. Torna'ns a dir una miqueta les dades d'això que acabem d'escoltar, grup i cançó. Vale, sí, es diuen Au Destí. Au Destí. Amb exclamació final. I... Aragonesos. Aragonesos. Mm. I la cançó és Ixes Llugars, i és un single que acaba de sortir aquest 2025, que encara que jo sàpigui no està anunciant ni el nom del disc ni mm. res, o potser sí, però jo no ho he vist. Doncs la veritat és que celebro que, que hi hagi gent, no sé si jove o no tan jove, però que facin aquest tipus de música mm. per allà, per... Per, el... per la veu, això diria que sí, que són jovenets, no? Per, M'ha semblat. Per Aragó i tal, que és una terra que també li tenim molta estima. I, i molt guai, molt guai. Seguirem la pista d'aquesta penya. I en aragonès. Sí, sí, sí. I en aragonès, sí, sí. Que guai, que guai. Molt bé, fantàstica, fantàstica la, la, la quarta del Tecles. Obrim cinquena ronda, arriben les rondes de campionat, arriben els rounds de campionat. A veure, a veure, a veure estic llegint aquí el nom del grup que portes, això és, estem entrant en terreno fetitxe ja. Comencem amb la bajadinha, i tant que sí. Tu has dit, mestre Tecles, tu has dit, són les Public Enemy, banda punk rock madrilenya i de culte aquí al Pim Pam Pum, ara, banda ara. fetitxe on les hi hagi, per la gent del Pim Pam Pum que Aquestes ens encanten. Aquestes les hem de portar pel, pel programa 600 o el 1000 o el que tant sigui. Tant de bo, no? tant de bo. Bueno, és una, banda, és una banda que seguim d'ençà dels seus inicis al 2022 i elles són la Nídia al baix, Giovanna a la a bateria i segona a veu, Àlex a la guitarra i veu principal i Irene a la guitarra i els cors. Us portem el primer avançament del que serà el seu primer llarga durada, que si, ah, sí, el seu, no, perdó, el seu proper llarga durada, no el primer, el seu proper llarga durada que es dirà Pulling Hard, que traduït vol dir Tibant Fort, i que sortirà el proper mes d'abril d'aquest 2025. L'han tret mitjançant un videoclip xulíssim i us deixem amb aquest Here We Go perquè les gaudiu. Som-hi! Here we go! videoclip. Final del videoclip, efectivament. És com les tomes falses del videoclip. O correcte, correcte. Les Public Enemy, des, de, des del seu primer avançament del que serà el seu proper llarga durada, Pulling Hard, des del videoclip, i aquest Here We Go. Molt bé. Ole, molt bé. Molt guai. La veritat és que tenim mm. moltes ganes de que treguin el Pulling Hard. Ja, ja hem, hem pogut catar aquí abastament el primer treball que van treure. Uh, ara no recordo ben bé el nom, però, però l'hem desgranat una a una i, i yeah. moltes ganes de que surti aquest nou treball i fer el mateix. Del 2022 que... havies dit? Mira, mm. dos o tres anys han tardat en, en fer-ne un altre, o sigui, Són estarà, unes ben, màquines. estarà ben currat segur. Són unes màquines perquè a més no deixen de fer bolos, bueno, és una banda que, que s'ho està currant molt. Són de Madrid, no? Sí, sí, sí, sí. De Madrid Hem i... portat uns quants de Madrid avui. Sí, sempre, sempre. Mm. Allà la veritat mm. és que és, és, és una de les cunes de, de bona música, igual que altres jocs, eh? però sí, Madrid, igual, igual, igual com Bilbo o Barcelona. Sí, sí, o... sí, i tant. Sí. I tant. Vale, pues doncs seguim encara més endavant, estem amb les penúltimes. Ara la mestra Sadi tira la seva cinquena ronda. Què portes? Doncs mira, jo ara vaig cap a Estats Units. Uh. Vinc amb la versió americana de La Ruinosa i les estripes de Raola. Uh. Oh. <laughs> És de, eh, es diuen Beb Rage, eh, Beverly Rage and the Drinks i és un grup de punk queer de Chicago eh, que ens porten doncs, aquesta meravella que tant ens agrada també de, de barreja entre el punk i el drac, que combinen també. Eh, I, I la, la Beverly Rage és, la drag queen de, és una drag queen de dos metres <laughs> d'alçada, és una pedazo de bitxarraca. <laughs> bitxarraco ahí. <laughs> que s'uneix amb, la, amb els The Drinks que, per crear, crear aquesta meravella que es va guanyar el títol de millor banda de punk de Chicago el 2024. Caram sí, sí. I la veritat és que estan molt arrelades a l'escena punk, de, punk i queer d'allà de, de la zona i, i no paren de fer bolos i de fer històries, o sigui, estan super a tope. Eh, I la cançó es diu Limp, Limp Wrist, que es, es tradueix com muñeca floja, uh mhm. -huh. i el videoclip està bastant graciós també perquè és tipus un anunci d'aquests de teletienda i així, Eh, I ens parlen una mica de... Eh, amb el sentit de l'humor que tenen elles tan característic. Humor negre i així, eh? Sí, una miqueta així, de, de deixar la masculinitat hegemònica a un costat no? i ser un home de veritat, una mica la lletra és aquesta, eh? ser un home de veritat, un home de canell fluix, no? el, el gesto este un poco de, <laughs> de ser un poco amanerado, por así dir-ho, no? Eh, és curteta, curteta però intensa i la veritat que ja puja una miqueta aquí d'intensitat, eh? Vinga, fot-li, Riqui. Som-hi. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ojo, <laughs> quin, Atrallon, eh? Quin rotlleta que portaven, eh? Aquesta penya. sí, sí, estan molt guais. Feu-li un ullet perquè mola, Anaven mola rapidetes, bastant. eh? Mm. Anaven rapidetes, que guai, que guai. Feu-li un... Feu l'ullet? <laughs> Feu-li un ullet. Feu-li un ullet, fer un cop d'ull. Això és guinyar, no? O sigui, els hem de... Feu-li un cop... Picar l'ullet. No, ah, no, picar, sí, vale. Picar l'ullet és fer una, una ullada, cosa. Fer una ullada, fer un cop d'ull és una <laughs> altra. Joder. <laughs> Hòstia. Has fet una frase nova, t'has inventat una frase... Feu-li un, un ullet. Feu-li un ullet. Ah. <laughs> Echar-li un ojo. Feu-li un ullet. Ah, vale, és echar-li un ojo. Vale, és la... Clar, és que jo... És la traducció literal de echarle un ojo. Sí. feu li una ullada. Fer-li una ullada. Vale, vale. Doneu-hi un cop d'ull. Un golpe bueno, de ojo. És que el meu cervell treballa en castellà, vale? jo haig d'anar de fer... Clar, és bueno. complicat, vale? Quan més ho facis... A mi em passa quan parlo en castellà. Això és així. Clar. és així. Això és així, no. Vale, i què? I què? I què? I tu, Mestre Tecles, eh, la teva cinquena, perquè ja estem en les penúltimes, eh? Això s'està acabant, està començant a fer molta baixada aquesta edició 512. Què portes, bonic? Vale, agafeu la taula. A veure. Fort, també. Agafe, ens agafem fort. Allà on estigueu, agafeu-vos d'allà on pugueu jo no me'n vaig ni a Chicago <laughs> ni enlloc. Jo me'n vaig al centre de la Terra, de la nostra Terra, que és Montserrat. <laughs> Ole! A l'epicentre del món mundial. Que realment crec que són penya més aviat de, de per aquí el Baix Llop, perquè són penya de, vinculats a la plaga de Twitch yourself mm. i tal. Són els Deria, ja els havíem conegut aquí amb el seu primer disc i ara acaben de treure el seu segon disc, es diu bèsties de càrrega. Bèsties de càrrega, eh? Bèsties de càrrega, perquè són uns bèsties i... i ja. I s'ho carreguen tot. <laughs> I s'ho carreguen en tot. I caureu de cul a terra si no us hi agafeu a la taula. Us presento Dèria amb el seu temacle Cor. Fot-li. Soy a importar Ara sí, no? Una miqueta millor, no? Ara sí, no? Ara sí, Ara no? ja t'has quedat a gust, eh? Jo, mm, més a gust, no, crec que no es pot. Una, un, has fet una... Ta... Aquí mateix, o sigui, sentat aquí a la taula. Has fet, has fet una taclejada de, de les bones, eh, amb aquesta. T'has vingut amunt, eh? Ojo, eh? No, no, déu nhi déu nhi Des de com has dit allò? M'ha molat molt, eh? L'epicentre mundial o com, com ha anat? El centre de la nostra terra, no? Correcte, a Montserrat. <laughs> No és, geogràficament no és per allà, no és més o menys al centre? No tinc ni idea. No tinc de Catalunya, idea. si busquéssim el, sí, eh? el punt al mig... Hi ha Montserrat, eh? No sé, o potser és una mica no més sé, amunt. No sé, no tinc ni idea. No sé, m'ho de la No entraré en aquest jardí. Anant de Barcelona cap a Lleida, <laughs> no més o menys a mig camí està... No m'hi veureu pas. <laughs> Ara Va. em fareu buscar-ho. No, no, no, no, no ho fem, no ho fem. No? Sí, tens Va. raó, Riqui. Mira, l'altre dia parlàvem a, a, al dia de Malzall Cru que parlaven de que si la música en català, que, sí. que són tots molt no sé què, molt no sé quantos... Hi ha de tot, hi ha de tot, s'ha de claro. saber trobar-los. I tant. Aquests li foten canya, sense complexos, parlem de... S'ha de, de saber buscar. Sí, sí, mm. sí. No, un, I tenir la sort de trobar, també. Un, una altra cosa no, però pim-pam-pum en, ho busquem d'allà on no hi hagi. Eh? Sí, molt sí, guapa, molt guapa la cada... Bueno, I també tenim mines. O sigui, sí, sí. La plaga de do it yourself, jo crec que cada cosa que hem tret des de fa dos o tres anys que la porto cap aquí. Jo us en porto una, perquè estem ja a les acaballes del programa i jo... Ah, tu ja és la teva última? Ja és la meva darrera i... i, i... Ai, que ràpid. Sí. I com que parlem de mines, jo us porto a Huevo Punk, que, que així a primer cop d'ull dius a veure què passa. Banda de Tenerife, a les Illes oh. Canàries, fan hardcore punk i està formada per Chowi a la veu, Zafe a la guitarra, Pablo al baix i Joc a la bateria. És una, de, una altra de les bandes de, ja, aquí sí que m'entendreu, d'aquest de, brutal segell que és discogràfic que es diu Hermano Mono. Mm. Ara, ara, també. Autèntica també. mina. Una altra. Una altra. Autèntica mina d'allà on el que treu Hermano Mono vol dir que és, és, és excepcional. Com a mínim anem a escoltar-ho. Que ve de les Illes Canàries i és excepcional. M'acomiado de tots vosaltres amb un tema que surt del seu LP Amarillo d'aquest 2025, una gardera que es diu Tirar piedres i sona brutal. Tirar Piedras de Huevo, des del seu LP amarillo d'aquest 2025, tremenda, tremendíssima. Bueno, tenia ganes de deixar-la així una miqueta més més contundent l última i, i molt guai. M'agraden els, els conceptes clars. O sigui, aquests podrien ser de Madrid, però es diuen huevo, huevo. huevo. i llavors tu mires la portada i veus un huevo. Un huevo. Llavors sí. el disc es diu Amarillo. I de quin color és? El huevo es blanco, pero al fondo. Es amarillo. A, amarillo. <laughs> Sí, sí, sí. Es huevo amarillo. És una... <laughs> Sí. Conceptes clars irrefutables. refutables. Conceptes, conceptes clars i irrefutables. Bueno, la veritat és que han sonat per tot l'hora aquí al Pim Pam Pum, última bala que portava en aquesta edició 512, i ens acomiadem, ens acomiadarem amb, amb, amb un parell de temazos, però primer amb el resum d'aquesta edició. El programa l'hem dedicat molt especialment a la nova campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo, més cooperativa, més casals, més casal, perdó, més lluites populars, campanya encetada per l'Espai de Cuina i Cultura de Can Capablanca. més casals també, eh? Sí. sí. sí. No, no estem en contra. <laughs> Des del Pim Pam Pum us encoratgem a que participeu d'aquesta campanya per tal de fer de casa nostra, Can Capablanca, un casal encara millor. I a la secció Folly Seitan... Folly! Ens hem atipat de balena amb Kirsten Merlin i el seu deliciós The Dark i, i, i vindrà una sorpresa que a la última cançó porto doblete ah, ah, ah. i ja us ho explicaré. Sí, eh? Avui doble Seitan, eh? Doble. Avui Seitan i tofu. seitan <laughs> despentinat. I la última... I a la secció Punkidona, que avui arriba, ha arribat a l'edició 140, hem tingut el plaer de presentar-vos a la Frida, veu i ànima de la banda parisenca Spiruline. I també us hem llegit, el... bueno, no us l'hem llegit però us l'hem explicat i ho hem estat comentant eh, sobre el comunicat de Cafè Can Capablanca de mm. la celebració de la calçotada del casal mm. en alerta davant d'un atac preocupant. I tant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu nhi molt bé, i amb, amb les dues cançonasses, em sembla que la primera de les últimes la tires tu, més de tecles, però ja l'has mig presentat o...? No, vaig jo, no? no? És veritat, si sí, vas tu, vas tu. La, ah, la primera jo de les últimes, últims, vale. i tu ets l'últim dels últims. Tu vols que sigui la teva l'última? M'és completament igual. Tu ah, vols sí. la teva última? M'és igual. Pues venga. doncs, doncs seguim. Segui, seguim amb l'ordre. La dictadura la, de l'ordre està ben establerta. La propera, la propera cançó la tiraràs tu i l'última de les últimes la faran tecles. Sí. sí. Vinga, eh, vinga. He de dir que havies posat tu l'ordre i portes tota la tarda dient-me ara vaig jo? Ara vaig jo? <laughs> <laughs> Era com el sisme. Just, <laughs> just, perquè sí per altres coses. ja, ja. bueno, la meva última és ja una mica ja més tralla. Ara, ara, ara. Es este nuevo género del que m'he enamorat, que és el post-punk. ¿Post-punk, eh? Sí, ¿por qué pones esa cara? No, no. no. Ah, vale. Ens agrada molt el post-punk aquí al Vim Pam Pum. A mi sí. Sí, sí, no, no. Vale, vale. L'Eric n'estarà orgullós. Sí. No, I és un gènere que, que mica en mica ha anat fent-se un puesto i que sí, sí. jo crec que mica però, mica ens ha anat agradant a, a tots i totes. Però del, pot, del pot, post-punk, perdó, del post-punk que ens tenia acostumat l'Eric o fins i tot jo o tots plegats, mm. al post-punk que s'està escoltant avui en dia, també hi ha una evolució, ja... no és el mateix rotllo ben mm bé, mm-hmm. eh? No, no sé la que portaràs ara, ja, ja l'escoltarem. Bueno, però... jo porto... Eh, o sigui, són dos, que és veu i sintetitzadors. Vale. No? Que jo crec que per això ho dius, no?, una mica. Pel tema dels sins, no? De... Sí, el, que és el, el so més també ha canviat. Més electrònic. Més modern, bueno... A, jo tot evoluciona veig... eh, i no, mm. no estan anclats, van fent mm. coses no, dins del mateix gènere potser, sí. mm. però el so ja ha, ha evolucionat. I tant. Bueno. Pues el grup són Ces Cadàveres, eh, que són, eh, són, tenen base a Brooklyn, diria, però crec que la noia és de Mèxic, si no m'equivoco. Que per... Ojo México, eh? Sí, sí. També tenen... Estem aquí, bon però material. hi hem anat moltes vegades. Moltes, sí, sí. de fet, està I l'Estefa està, <laughs> està arribant. L'Estefa hi és. Bueno, no sé si haurà, haurà arribat ja... No, pobra. Són moltes hores, eh, fins ahir. Ja. No sé quina hora ha sortit, però... Bueno, en teoria mmm, va sortir ahir. Va tornar. A mig camí van tornar perquè l'avió tenia Hòstia. problemes tècnics Hola, vaya putada. i no es veien capaces de travessar l'Atlàntic. O sigui, van tornar a Madrid i ha sortit avui una altra vegada amb un altre Madrid, avió, amb un altre amb avió reparat? No ho sé. No ho sé, Ojo, no ho sé. Hola, quina aventura. Yeah. Sí, sí. Pues doncs no són prou hores com perquè hagis de de tornar enrere. Buah. Sí, era, portaven potser 4 hores de vol o així. Per contra, potser li surt el viatge gratis o alguna cosa així. Eh? Mm, Però, si reclames no quan sé. hi ha moltes hores de diferència... Clar, amb un, amb un intercontinental i això no ho sé. Però els viatges que he fet jo hi ha, un, hi ha uns paràmetres que, per sí. exemple, si són més de 3 mm. hores, doncs tens dret a, a reclamar. O sigui que... Correcte. Ojo. Molt bé, molt bé. Voleu, Ojo, eh? Pues, voleu, pues voleu tractar pasta, eh? Per això dic que ho mire, que s'ho mire. Sí, sí. <laughs> Doncs eh, Ces la canción <laughs> ¿Qué son aquestes cares? ¿Qué pasa? Aquí la polluela y el mismo, en plan... Esta conversación no? Como si peta, Van, van, pues van, di sí. van dient, van dient allò que pensen, clar que sí, és, <laughs> és increïble. Bueno, tu només llegeixes, però això és el teu problema. <laughs> I he vingut aquí a parlar és, és un de greu música problema. combativa. És, és un greu problema. I, I de vols, no? I de vols que es perden. I coses, i... no sé. Això és una reunió d'amics, tio. Sempre, sempre, així va de ser. Claro. I a què? ver, Cés Cadàveres. Mira. Can cançó Eufòria. Ara voy a leer. Duo de veu i cints, Ces Cadàveres, ens porten el ja un dels gèneres favorits de la Sadi, àlies Colgràs, no me'n recordava d'això, postpunk bailongo oscuro i perfecta per trencar, ai, per tancar amb el programa. Banda de Brooklyn, no he trobat gaire info, crec que ja no estan actives com a banda, van iniciar el 2020. Punto. La Sadi tancant i trencant el pim-pam-pum. I l'última de les últimes, què? Jo us porto Human Investment, que és inversió humana, que vendria a ser algo com es refereix a invertir en, en la humanitat, invertir pues seria l'educació, la sanitat mm. pública, és invertir en, en benestar per, per tu, no inversions externes, en pisos i coses així, sinó mm. en coses pel futur. No? Doncs això, In, Human Investment, així es diu la banda, són de Pittsburgh, eh, Pit, Pits, Pittsburgh, Pittsburgh, a Estats Units, i extret del seu disc del 1997, que és molt llarg, però es diu així com Invest your efforts into humanity, struggle or become a human investment. I ara mateix no us ho penso traduir. <laughs> I la cançó es diu Alive for a Meal, que això sí que us ho puc traduir, que vol dir una vida per alimentar-me. O sigui, canvio una vida per... Per un àpat, per, per un àpat, per un àpat. no? Per una... Hm. Exacte. Que, bueno, jo m'ho replantejaria. I amb això m'acomiado Que aquesta era la teva sorpresa, no?, de final. Sí, és el, la, una altra cançó del Felicitant. Fot-li! Fot-li! Que avui n'he portat dos. I bé. també és una bona despentinada, així que em quedaré a gusto com un arbusto. Com un arbusto. com un <laughs> arbusto. Molt bé, doncs Molt bé. Amb, amb tot això i amb la bona estona que hem passat amb totes vosaltres, ens acomiadem d'aquesta edició 512 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar per a totes vosaltres, és un plaer cada vegada que us hi poseu. Recordeu que sou l'autèntic cor que ens fa bategar, no deixeu de fer-ho, perquè ja sabeu que ens encanta. Com sempre diem, família, ens trobem. A, a les xarxes. xarxes. I pels carrers. Primer Colau. Vamos! Salut i Quiero. there's a close correlation between the way a country treats its animals and the way it treats its people. Here some element of humanity seems to be missing, some dimension of sympathetic understanding capable of imagining pain, fear, suffering in others. Right, right, right, motherfucking Suck the breeze there just by feet. Kill Just by bird fake living creature Killed just by that fucking sex Your perfect Just for the ride Never done nothing since this Your boss is garbage Sucking in the air Decker sucking biggest cause of human suffering. The animals are forced back while billions of people have nothing. Atrocities against the animals are committed for profit. The solution is simple. We have the strength to stop it. The for me, is one. radiodrama.cat A la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!